¡Zumba! Oye, ella es zumba, pero la tiene grandota, ¿oíste? sé que está froteando con los maones de bulbu. Mami, yo te zumbo sin rumbo y te tumbo diciéndote. Lo que Saiko me dijo que te dijera. Que supuestamente a ti. Ay, ese traguecito aquí ya no te va. Ya no te va. Poco te quedes va de batutera. Ya no te pega. Maoncito apretado ya no te queda. ¡Date te falta. Lo que tienes, senda. Ay, ese traguecito haciendo a chumbera. Ok, para, para, para, para, para, para. Oye, ¿y un sumó? Dime. un portero nuevo, a ver si el miguero se lo sabe. ¿Tú crees que se lo sabe? Claro que sí. Ay, mami, déjame tocarte ahí nada más. Ahí. Ahí, ahí nada más. Ahí. Ahí, ahí nada más, pero ahí nada más, mami. ¿Qué es lo que yo Piense mucho que se te hace tarde. Déjame, déjame ahí más. Ahí, ahí, más. Ahí, Pero ahí Ahora sí estamos ready. Vamos a ver si esta gente se sabe esto también. Tú que se lo sepa. Mucho coqueteo y no hace nada. Mucho bla bla bla, buchi pluma, nada más que tú eres buchi y pluma nada más y tú no das nada. Mami, mami. Que tú eres puchi, pluma nada más. A ti te encanta roncar. Eso deja el fronteo que en este juego yo sí que sateo. Te veía que a ti te encanta roncar y no haces nada. perra! Y tú eres uchi pluma nada más. Y uchi, uchi, uchi, uchi pluma. Roncaste tu problema. Y te diste con los masacos. Y ahora tú no quieres hacer nada. Soy Gucci Pluma, soy Gucci Pluma, nada más eso tú eres. Gucci Pluma. Páramela ahí, flaco. Pluma. Vamos a tirarle el coro un momento para que se lo aprendan. Hoy porque aquí nadie inventa. Llegó el de la lenda en bombón, dulce como la menta. Cuando me ves te calienta y me tienta. Y estoy descontrolado. Comerio al calle.